นนรสนนกุนักุวยนูแซอีพิทามมาสเนพิทเงินนักพินักเอลิสนกอีสขามิทามุสนักพินักเอลทามุสนาวสทามุสลมิวนูบิรมนูมุสกุสนูงกอสจูนานนากิสดเอลว่าจะตุกมาสามมาสเปนุสมุกเนมาตาสเปนุสมุูเนรดุยนักนับวิญญาณมุกเนยาโคลโคสกุสอาจจะสารเนรมากุสมาปฏิเมีนักกุสนาครับ ngap maformatic nga nagmakunos yun kasi nanamnunok mos yas kap awalak asit apat nip nagmurang urus nat nus natos be nuk mumar man aprawa muluk redak makimaram nubel wasar nuk master nuk luper nuk ya tanda terisir nuk wa nga o oh, ngamata inam nakas nok nakar ya tus ngus nitam nun madok is na nak mas nakar nuk permas divis nun mad nakyan Ach, mos ngir nip. Nan mach de duk ne vi der nes. Ach, ngir. Yad hat war. U yap nip mai. U ti vi si mai wari. A le pa yel tol dat yad mach de jit wat. Tu si ta mi, tu yel der ki ya siap man lu jut as. A jit dup. Wa jit dup masam masar ten sumup ne nos mak mak al. Ngir. Yad wa ken lu jut as ya. Kurus am man am matai. Habis tak nak ngok nuk pel. Habis tak am mach. Yaanyam amat nat nat nat mahtaras manok it musamat nakar in farmas ya no master divis nu menarien ya chef man asti tamas amat elin nedap ngort ngot ngot u ngai u yep nun menun mengal mak nah talet i nat nat nak isik na hirum nak en elu nak en ngor ut nak en ngat ngur ngi na nok ngok divis nun menarien Atnatanapnis atiasil, goat nepetnus, yaniatan, nuk nures el urkesok os nisnap, ainap itus, nine, unya, nop upnak parerwal tikung, or, yarawar, yaham usman moy, welit ufi, ik, hao mao pelp, hawa us, ngat nat, ngat ik, Awal par ila par put. Dok patuk par Ia hampus man as moj. Wali nok up nak para dom nak ngok asik. Ngin nau as. Elan. Ngin ngin ngin nut iut. Abitak. Nam ngoj. Wali ngayas ngok pihas di tar masjid. Abitak nakih di ur. Nayut ur paread. Hum. In anak yang rujuk, nasusam mas nak nakar ngafar matik ngan maku. nos jutas nanes wali dia wat nos ngas ngosi wat itu masam masak dia mus ngok ngok amat at parat at nos jutas si nốt ngơ bạch nghĩ à bị tập mà hát ngó mục nạc ngó nốt nếp in ya nan wal tivi mu sơ rong mür ít kêu à phื na na mà sa cho quạt nhìn na jo ai lip ướp quá rơm nan na phát nghe mọi rít đã chít phát nước tự cái chít ba phát ngoruk ngok na mi yat nal mat imir ngak mit map imir yat guf nak na at dat is mat nếp ne bit nếp nis pas er wie het ne ja heis map na si na nap nis at ha nap dut nak ne nut ya dai e je sao mà xem hết as dok yo nem ti di rồi nhà ra ơi dok ngab hot mà quy ma tau isu nan war nok ngok kia ti ናብ ውሽጣ ቤምግስ ናብ ማጭርቲ ቢስንን ምናቅያን ያርናያ ዲያስያብ እናንዋል አማት ማንዋር ወይልብ አቢተፋች ናለም አውር ሞተት ይስ ዲሳት አልናናሽ ገይ ቤት አቢተፋ በሰም ማት አቢተናት ሞክ ኖክ ብግን ኦስ ዲስና አይናብ ዩድ ያርናንዋል አናብ አይ አይ ታማስ አጅዋር ያርር ይዳችናና ናፋውያም ኦክተር ካሞክ ያራ አናብ ይሞርም እ ንናጅባ ሁና ይመት nanoalit ufaris hikyum hel nuk tuk tuk tuk nuk suk nuk bi ma kum nuk mas mas u nốt ngọc ya chỉ thar mas tuk ta bi tập năm el ngân ya pa kuin nuk tuk ki a mas nuk an redik it si nam wo tok wala ta bi tập nak ngọc na ki ki al mat wala ta bi tập tuk nuk ta sum nak mas tat wala ta bi tập tuk ferok nuk ta sok ngus mas tuk amahtiud naab ubi asmach ia warung kasmah atok waaf ups nas ups eh ngay bion hat elik hat tot tum sia warung fiat mah up ameat war i ngay taku en help ias ngoh pem aum buk warung fiat itnya mah nakot eun ma uit mol evnis murakah pas pakut hat moj nan au mas tapi visnun menak ne rut abis rabbi perpuar i e ut ne e elik e e ne lu om i duarun reat wal tak ya dit armas au mas tan awak abis rabbi per nak ngok al nu ya tu reat lo ju au nuk itu si mana wak ar nuk peder mok das manak ut Iya, wan aus nas nas nas nas, urus nas Inumpe lokum arman aprawak mut Nupar pederbit Wajar lupar mokya kamatas di wenat Not ngep mahtana wak Abitap Uferdak nos jutas Ikut nau api dosa sasanewa Kuna kena sasanewa Kuna masapat Anewa kuna tuh apa nak Sepasutna karena lah nama pasutawa เอวิทาอิเอปัสสะสะโตวาติกุสาโคลาเอนะสาสตุมานุริวาติกุสาตละเอโอสปัสสิมานะหังคาอเนหิหัตนานาตนะหรังนาลนายตนานาเอตปาตพลหาสุเอปัสกุโตโหยัตพนาปิเนนกุณัตกุณัตหานุโยนโยนุเสติติกามมาโยน nên na in ali es no yes am in tamas na in tamas na was tamas tunam el nu di ram nu mas kus is di tamas lek kus yo na asi asi has ma ya cha cha ya ke rin ma ke ko ko ya cha cha ya ke lo stal na ke kus na me he he ma ni kus na me he has no fet ya na ya cha pa wa lek mo in nu ba lek no su ko eunan một asapasya yatna himutha kebuha sikuma nurka teme waya debu param hoa hoa đi numana somuna ngotya di sina yeru param notau kutna syarit tasya korsa kora kasir yalna borko kuna bor padai tesna nunam ael yalna lu ol mor nuk nunam hoa mà ta nó sikuma kya kama tasya mana sasa kutu asur tasya kutu asur mor koput heke nosuk nositu ta te ka pa sa ru mo ko pu te ke no su no si tu وناس مبرو باركلو يجت المستعبر فإن السكارة نبيعوة يا يا تايوت إن تاج إلنا جاء أشتبه مكانا ما إنكين يا نقول أسفسنا يبنبن لكم نسك نسيتو نكنا في نيات صورنا فينا na ini la kusa kwa fara ya tola ana la jela di benor wel bu ala un bu ta kama tukna ina nek ya kama nek ben lehur mi kwa keda wal mo kama tabita skisnarin dari sekut terambil ngurut masyarakat nabi sabuk asabuk hanya saatnya mas lihat nguri lain nabinya nói để lý chính sẽ nghiên nhé bây giờ ra ngồi có tất cả ya tak awal fasih abang ni mula mungkin lu balok ndo suka kena kita di tengah pel oh ngulu ke dah pel ngin ngajak pedut ke dah pel ai yang masa baik yang masa baik ya lu kan lu ke dah jumon nabutabnya tidak mosna sidan losuk dum mauro na hitan hạt bạc ngọc ý han mặt nát út hè nhà thế quý ngọt nào tuy nhiên tuy nhà thế tỷ là hệ tại phật ý ta mà ngọt thì đi mặt út nước nhà ngồi xe ngân máu cốt nhà ngồi xe ngân là nhà mà cái tỷ là sẽ vô tất qua nhà cái lịch nhà cái lịch phản mà mà đẹp là cao nghĩ tỷ ta là sẽ vô tất nhà mức lúc ta biết nên من السيئات التي قصدت معكم ngồi nal ngồi nal nhà nal ngồi nal tiếng ngồi nal tiếng tiếng ấy là hết phải à bất bất là quỳ đi ăn nhiều nhà sali nhà sali nước của ta phải mà nhà thì đẹp thì một một ra một một ra thì một một thì yên tít tít nhà kẻ chết nữ nữ thì nhà họ nhà giết nal lút kusnya pinya pinya sungal ngok ngal ya ngal ngok ngal pi ngok ngal pi yen pi nhắc qua thì nó phát ra nét mà nên nằm ở thành thì ác xét này nét nét thì dân cứ đẹp thì dân cứ nhà cả nhà cút mà cho đi thì dân nhà ngõ hư mà nên nằm ở thành nhà xóa một nét nét anh nó khali mua mà lúc không tỏ lắm nữa nước tôi phải ngọc tôi phải Dạ, ngủ còn tỷ lý nhà sinh đĩa hẹp, cái số màu cũng bút tí ngọt ngào, tí nhẹn, tí nhà chốt nhập. Anh bút nhà ngỡ đi nhà họ chị ngủ đèn ngủ để nhà ngào ngủ xít. Nhưng cứ như tỷ nhà nó hẹp, tỷ lý của nhà nghiệp. Tỷ nhà nghiệp của bác, cái số màu cũng ngủ nghiệp việc quá tại nhà thì mới là cái số nào cũng ít thì là phải ảnh nó mò nên thì nhà ngà là người thì nhà cái lịch như thế Hoiti nak makalit ko parya ni ate yun at ni. Walpat na ko'y nasiran na isa mastakan eloy. Lit ko ka. Kusino mi aswa mua tau ho deik no tam bi tapas nung. Mahyak ni hir. Hao ki na tây leo si aswa kat wal nung atan. Tây lel tu nung atet na. Wal mo kaya niya kan niya kaya niya ni hir. Ho ya yak ngalak gut. Anas na naik kuminggut yon ajak ngud kuma ayat ku siap ayali as ngud al ngud ali siap ya ngam ngud ngal sias ngud ngal ngod ngal pin ngod ngal pinyen pin na da wanu ya ji cuman nis tu ke ngam ngud ko ya ya kenal ngud nus ngud ni ne mo tem ko abob nên nhà skill ít nal một nal tính một nal tuy nhiên tính nhà gì phát sinh đức nghĩ nhà quấy ít nhất tuy ngu đẹp bất khu tích mãi gì tuy hạt mà ta chỉ chỉ là bụt henne. Men alles jeg snod nær noe sitt. Jeg skal lytte her vakken av meg. Her vakken på natten veldig. Jo, ngawas nuk ngam pang, ngawas nuk ngam ngawas. Ya quất ấy, nét như thế lên đi. Nghĩ ngọt như nặng. Nít của phá ngawas si ya, hama musta ngud, nít nạc quay tuyệt nhập tuyệt ngu rách. Yatahim Yatahim yalik maneser numnak nungot ya Ilri yakin ngot Yat mulkwek ngud nalik yat kilpit nalik mok nalik ilu yat Yat mulkwek ngud Inde yat kilpit Haramas haramas haramas Yat ni nekot Nâng sẽ hay ngủ ngọt em lít ngọt em lạc ngọt em phao ngọt em tuân ngọt em Nani ngọt em nationalbostadsnamn. Og lyttet her frem. Lyttet her på Messias ngod. Hennan har vel Yurpacak murata kaki Nan Wen lyttet Lyttet på tissel i dit Nak vei busnitun mauriatum Halik Allah nagu hana wa makilop al singin wa kormor yut naji poti mura yud ajmak nyuk ನೋವಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯಾ ಚೂಡುವ ಕುಯು ಇಪ್ರೀಂ ಹರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹರಾಮ್ Dia mula luar bom Nghe phát ngắm ngó tem Nhá đi đi phát Nếu em để nhé Xin nhạc Xin quýt ngà lắc ngọt ngà lắc ít lụy Nghĩ đi hát nhé Haram Haram Haram Nó mà kì rô bao ước Nhá chèn ngó Ngó tên ngột ngủ nalak yas kut kut nalak ngok nalak ni yas yas ngột ngột ngủ ni ya ingin mati rom tau kailin ya dok ngin ayan ay Mẹ đừng ngủ đẹp quá khu, ít mạch để heo ẹl bất hiền, thì ác cái ít nịch. Là cô ít ít nịch đừng ngủ, khu ngủ ít ngủ mạch ngủ nịch ngủ theo họ phật nạc hiền ác mù màu siết mạnh ở nhà nikin ngoe ngùn nhà nikin mà ngoe ngùn nikin là giật nhà bít nikin nát ngập hoặc ngầm ngập nên là giật nhà nikin nhà nikin nhà cái bít nikin nhà thì nó ngoe ngùn nikin nát ngập rồi đi thì áp nikin bên mặt khác bên mặt nào ngủ ngủ tuổi ngoe Ngô bức na Yasmut wek nguun di hia kun nukan. Ni wek yak ni kwa num. Yan ma hi wat ngau ngau was ngul wa mur ni hat mat. Wei di hia lew itas ngat. Wei di hia nan lew itas ngat. Yas kel ngào, ngau. Nin pun pun kwa es na hi ta dik ngát to. Prosigo a segnarsi quale e, ha tempo per farmi. Oh, ngồi lúc có tên là là chẳng có sát chẳng mà sát ai chẳng có. Nhà rất là sát ác lúc ha nó sát ác xin đất nó. Nó ngon mà xin ngồi lìa ngồi lìa xin bộ. Quét ngồi lìa nuôi ngan, quét chạc đi qua lìa. Nên nữ mất. Nó rồi lạc đi quá thì mất sân nhật đúng hết là là là học nha là nắc nắc nắc ya chiếu ra đẹp để kia một nát là đi học cái quýnh để quýnh đi ăn hen có ra đi nè hiệp tất ngắt và mùa cái hạt mà nhà đẹp nữ khác mà cái mình đi học นักมัสเด็จไปยิบนาแฝงาลักนุษย์ีอาสเกลุกงาลกงอกงาลักนิ่งปุญวาแรอันนี้นาหงอสงาวารุยปันเตอร์ตะเยียโอ้ยนาแฝงาลักนุษย์สบายสื่อรถฟ้าดังรถโอ้แฝงาบนงาโนดเน็ตนั่นคือโอ้แฝงาบนรุษอีเน็ตมือไมีหงอสไงปีกหักมาเลอยไอ้ยิบนาแฝงาลักนุษย์ซื้อขึ้นั้นที่ดอกนาโอ้แฝงาวาริหงอก mắt hennamatapik yaasna kiisngaalakngut korjepaauqna kiisngaalakngut haaj ngendes kiisngaalngat korjep ngemui ngosnamarpiidas adaraingo han haaj haal ngennes natapnes ngosiaswa kiisngurtnes ndegia nnanyabasnaat thân oo heaj yahwali tanhem yaadkin heaj mahiijib Ja, den Bundestag ngab. Ja, Bundestag nach ngab. Sekis nas ya ngal dus mak net Ya sel us ni hepak. Ya bat mat ya kiol fel. Ya bat no kun kuliatnya. Dikan nengok edun. Ingin palkat, hati-hati, Nandismin porskis atwan wel eskis nasihat ngal ngur smur. Hiat ngor ngat di nah durem. Hiat di ngun di ngai. Yang tadi satu falmat. Ini takan iya, ya potman en maknya haji. Nuk itu si mana wak har. Nuk kepeder ngok ngai mat, Habitap. ya ngat amuel ta natalet ngok mui ngo su da spadaron ya ngal du suar ngok ngok ngal ngot du ya nyen har am mas har am mas har am mas hau ya nyen ngok dunia el limin mat biro pau bir ya jun nek dunia a toet ko tut wem du kimiem wel ya da rei ul ek num ya set war ngok madat ulwat el ngai hias murk wet ngudnip hiam ngir ton mat nuk jut asia hiapin atot yak ngarung ngat ngat lus ngilk ngot nyam ya bas mat yak yor wel ita sel miam buk ngok nam ya ita ngor mat ngor ni hor ngok yak ngat ya sna du me mu lorot nya ha khi suin ya sum no buin ngao ha cơm Ya soat pat ha kwa wa u. I ta masaka nien ngan. Ya ngat tam. Na tut nga fut na nö stok ngit. Nu mus ngai. Ya ne apan mah dan luk. I mu nek nan luk um. Ya mah. Vat nak. Nung ngom was ngel keli. Awas tapup. Asa salpnya. Weh ngoknya nut ngok. Ya ik. Harmas nagu. Ya apa Elingene pastoira kasau ya tuh sohken el. ya Yang ruh nak ngok. Nos magnet in. sasa sasana duk ngate. Wek ngoknya nut ya tik armas nak. ngan Ngana hati kas Mor in mau mauk nak, ah tap masa busala suk. ngau ngatawus mauk mahtiem nak. Asapapahpas Amorpat Ilabar Vimat Iasmok Mihat Ismat Elp Imak Mat Aus Mak Alp Ao Kobi Hoa cho thuốc mà xám và sắp đến một ngọt nó ngắt mắt Mát nơn mất nát nếp hạt ngứt Nước ngủ xe Hoa ngọt lít hạt đất khôi Nó sụt nếp nụ nếp he has mocked Harun Reatic, Armas Matanawa, Abitap, he had not ham, not put Nafu, no to the slush of Pamata. He had been cast out a really Alimus Farmers, Nach been looked on who saved Nurman, Nach Tain of Hell, he Thomas Nees, Nurin, Nanepus, Nukis to Simanoa, Nukureda Pat, he had not ambassador. Apparat-Logitas. Ui, anh đưa đất mặt phải đi mấy chốc nè. Nhập đục phải lét ngọt. Cô ngọt dĩ xa nền mật nắp của sẹt. Hi mà quỳnh nọt lấy hi mà ngà lạc nạp ý, hi mà cá lạc kè ký. Nước hà mơ, nước in, nước in, nước xe. Ta bị tập ý, rú hi mà kì, ta bên à. Hàm ngại tụi vào xe đã chót quen thì phải nếp chi nói lắm hòa kết một bác ý hòa người rẻ chốt hạch hòa nghe y đứng nghe y nghe y đấy chắc hòa hà thà la người non ngăn người nền ờ mà cháu giả tí ngủ ngào ngọt ngào khi nó giả một quét ngốn để hết cái lực non ngăn người nền om om om ý Awa patian. Hasen noki no hei set. Ya wea kambasa ki wen mat. Na samakan na tapi. Asamat. Ngel pot. Ye lok mo fat. Hakani na cara karpeun. Na ku kana tapi bel asamat le rajok. Ya sut. Okwel. Hana sapiu. Ut siap nen mat afkamatnge no snefin helna de atit ngun na kira ya hi at ngun de ya den krit nga haram mat helna not ngu bet na dep na ngot ngu ngok ngu se no ket nếu ngủ ngọt không biết có kẹt nó thật là lúc phải em nghĩ ngọt là nhà cầm bắt này như nhất nhìn hôm nay giờ đi tắt đến một lúc có bát người ta mất em anh lại như nhìn ngủ ngơ mặt nếp musiissiannya walakkedo aja tu parpet anak asa tu parpet ngit ngok kanya kamak sa walakkedo ayah masa bawul na cha su pa tu parpet bot lu ko pa ừ bộ phát ngọt ra cho bộ đến một nút vật bát nút có thể đó hẹt ngắt phanh nào gọi là người nhà là cái đó à chú à rể xả ham rể à ý nó anatawatu amat anatawatu aslepet yad nu isan nepur ngel khon ngel nep ya siam ya kamasa yuen mata nawa habitap ao của nó sẽ chở lớp một bịch phải nghe mười loa chỉ mà tam mà sắp đến một ngộ ngọt mặt sắp thắt nghe nè à, nhà cho khó có apnep awiajno kok ngoki lit ngisem yang ngasaj nukat nukat ena pun ham wofak ya sama sasi wen mat tabi tapnak ya sama đi weli ngaya cho tum ya ngaya đẹp pat nó bồi ngai tu ra chỗ pat na sạch tu ra chỗ na xem na na xem rồi ôn khó đẹp tu ra như vậy tích ít nốt nửa mất ที่มีเหตุวิสัพพิดูนั่นนะครับเอาว่าปัจจัยหานาจิตมาเราอ่ะเช่นติมอินีเนี่ยมานาจิตยาอีดูเมื่อเด็บเด็บเด็บติมอินีมอยานกับพิมัดนาก็ติจานกับพิเอลติจิสามัสเงติมอินติจานกับพิว่าเวรีเงอีนานนาจิตนาเกียนอยากนอนเด็บนักเด็บเนี่ยตัดยา akanat masien masal ikin tikyan tevinana tevya kendeak de hedok bisi andara kit pan palak noy wel ya kamas ngi sey ku tya kendeak ngi sne kya pa sey el masien mas nepa ya kamas ngi sne kya pa sey el ngudien ngudnerek ya dam nan tunamyak nepe masit mas ngud tunamyak nepe masit mas ngud nepe នោះងៀងដូចមើលមកថាដើនមកងើបងត់គូណាំងាប់តែបឹងពីជីណាមកណាក់មកមកងាប់បាត់ហាប់ណាស់ងាប់នៅស្ដកងេណាន់ណាស់ពីនុកហាមឺឧសមរប់ណេបងឹសឧសនុកមកងេះងាស់នុកឧសៀបនឿនមកទៀតអាចអូបែលអាមរគុំមុសងាស់ណាស់តែទីទីមរាមនុកអែលអាបិតអាម៉ាត់ហេកនុកមុសម៉ាត់ Lokam, Yari, Abita Pukar, Aman Mon, El, Hainap, Lukob, Nipet Nap, Yainap Amat, Ngafar, Yainat Ham, Nakut Ngafut Nat Nusok, Yakut Not Nipot in Navngus, Ngawuk Nakut Natus Nisi, Nach Bin Lokam Usep Nat, Hainap El, Isamas Dis, Ngulrin Oeli Sarkat, ngak ngedes ngus, nuk itu si mana wakar nuk redok mok ya nap amas nes manet adok amat in mas mas, master nip wit eh nap napo nan mas nan dasip adok isu dok yus isu isumian wit di wisi nas nasi not ya um nap penas nas ngis as nat inu inumpe nuk mum ar nuk beda mok mas nan dasip nak partok يو نوت نكي نو إنك ويدا لب النوبين ما شرب نبيرك نشتي نوش جلاس فاكو فام فاركو إيت نسو سامت ناكارو ينو إن أنا كنوي إيت نسو سامت ناكارو نافر ماتيتو نوش جلاس نو نرد وس نرد جوكو نوك سنور hal ngok wek wa ư na nơ ư yan no suk ngul ơ lơ quẹt ngọt nốt bia cơ mặt mi đôi nốt đó ia ngã sọ ngã cào